Žiauri tikrovė. Laikas greitai bėga, vėl penktadienis, vėl 14 valanda ir pulso etrija laida Žiauri tikrovė su nepriklausomu istorijos tyrėjų, ekspertų, nežinau kaip pavadinti, istoriku. Kaip pavadinsit, nepagadinsit, vis tiek žmogus kalba. <laughs> Sveiki, Aivarai, Aivaras Lilyka. Labas, mūsų, labas kaip... Lietuva, labas klausytojai. Laidos vedėjas ir e, skubu dar pranešti vieną, nežinau, džiugę, nedžiugę naujieną, iš tikrųjų Laidos klausytojų pageidavimų laida bus kartojama jau sekmadieniais nuo 12 iki 13 valandos. Klausytojų ratas vis plečiasi. Hmm, džiugu, džiugu. džiugu. Tai svarbu, kad dar ir, kaip sakant, ne tik tai ausis pradėtų dirbti, bet rankos, galva ir kojas. <laughs> Beje, laidą taip pat galite parsisiųsti iš interneto pulsas.lt rubrikėlėje laidos. Gerai, aš baigiu savo turbūt tokią trumpą kalbelę, nes vis tiek Aivorui perduodu žodį ir apie ką šiandien daugiausia kalbėsim. O šiandien bus. kalbėsim apie laikotarpį, nežinau, tie ties kada tik sustosim, bet pradėsim maždaug nuo 1905 metų ir eisime, leisimės vis e, toliau į tos senutės Lietuvos, galima tai pasakyti, ne tūkstantmečio, bet kelių tūkstantmečių senutės Lietuvos gyvenimą, kurią šiandien mes galbūt karšinam, o galbūt e, iš kitos pusės ir priešingai, gal jinai tokia pat jaunatviška. Ir iš tikrųjų tas laikotarpis man 1905-1880 vadinamas aušrininkų, varpininkų atgimimo laikotarpis Lietuvos. E, e pamatų atstatymos valstybės e, nugriuvusios. E, Aš jį vadinu rokerių laikotarpiu. <laughs> tai yra rock, e, sukrėsti, kaip roko muzika yra, ne ta muzika, kur dainuoja apie meilę, kur dainuoja apie tai, kokia graži saulė. Čia yra ne roko muzika, čia yra meilės dainų muzika, čia yra kažkokia tai, sakykime, e, poezija, lyrika, bet tai nėra roko muzika. Roko muzika yra Vinsas Kudirka, yra rokeris, vienas, sakykime, iš pirmųjų Lietuvos ir E, kad tai suprastumėm, aišku, be abejo reikia tą kalbą e, iš anglų kalbo žodį rock, su rock you. Tai yra sukrėsti tave, tai yra viskas, kas sukrečia. Tai aš įsivaizduoju, jeigu, sakykime, kažkas tai tiesiai šviesiai pasakytų, dainuotų apie Lietuvos bedas, apie skausmus, apie vagystės Lietuvoje, atkatus, dar ką, va tai būtų rockeriai. Bet jeigu jie dainuoja apie meilę, apie saulutę, kažkokią, tai yra tiesiog e, šiaip e, poetai kažkokie tai, bet prie rockerių jie negali save priskirti. Ir e, būtent aš nuo to, kas sukrėtė, o kudirka sukrėtė Jonas Basanavičius. Tai Jonas Basanavičius iš tikrųjų yra didesnis rokeris negu kad Vincas Kudirka. Aišku, gal daugumai e, vyresnio amžiaus klausytojų tie žodžiai skamba vienai, bet iš tikrųjų mes e, irgi jau esam savotiškai praeitis. Ateitis yra ta karta, kuri augo, kuri klausos ir kuri labai aiškiai suvokia, kas yra rokas, kas yra rokeris. Tai aš taip tikiuosi, kad mūsų ta karta yra tie tikrieji rokeriai, <laughs> tas tikrasis roko grupės toks smūgis į Lietuvą, kuri atsikels ir galbūt įvyks tai, kas įvyko su Kudirka, kuris perskaitė e, Jono Basanavičiaus žodžius aušros e, laikraštėje išleistus 1883 metais. Ir aš dabar jo tiesiog cituosiu. E, tiesiog perskaitysiu Kudirkos įspūdį. Kas atsitiko, kaip Basanavičius Jonas jį sukretė. Žiūriu, pirmame puslapį stovi Basanavičius. Pranašas pagalvojau, tada apie Basanavičių jau lietuviškai. Ėmiau skubiai vartyti aušą ir... Nebeatmenu jau visko, kas paskui su manimi darės. Tiek pamenu, kad atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas pakelti akių į savo kambarėlio sienos. Rodos, girdėjau Lietuvos balsą sikiu apkaltinantį, sikiu atleidžiantį. O tu, paklydėli, kur iki šiol buvai? Paskui pasidarė man taip graudu, kad apsikniaubęs ant stalo apsiverkiau. Gaila man buvo tų valandų, kad negražinamai, kurios buvo negražinamai išbrauktos iš mano gyvenimo kaip lietuvio ir gėda, kad taip ilgai buvau apgailėtinų pagedelių. Po to pripildė mano krūtinę rami, smagi šiluma ir rodos naujos pajėgos pradėjo rastis. Rodos išaugau išsik ir tas pasaulis jau man per ankštas. Pajutau save didžiu, galingu. Pasijutau lietuvis esas. Tai yra pirmas smūgis, kurį gavo e, postumis, e, kurį gavo iš Jono Basanavičiaus Vinsas Kudirka. Ir e, tai baigėsi tuo, kad jisai parašė tautinę giesmę, e, e, tiesiog tuo metu eilėraštį, e, vėliau tapusi mūsų valstybės himnų ir Daugelis įmoka atmintinai, mokytojai išmoko mokyklų, mokino to, va, tos gesmės, to įlėrašio vaikus šiai dienai. Įgėdo Seimo nariai, valstybės vyrai, visi moteris. Bet kai pasižiūrit, dažnai atrodo, kad jie tai daro tiesiog meška, mechaniškai. Tiesiog Darojas taip įprasta daryti yra, dainuoja apie šviesą ir tiesą, apie Saulę Lietuvos, visiškai nesigilindami tai, ką jie dainuoja, net nesusimazdydami. Taigi, iš tikrųjų, e, ką tie Vinsos Kudirko žodžiai reiškia, kokią vat, mums tą žinę iš tos amžių glūdumos, gan nesenos, tik šimtmečio senumo, neša. Ir e, aš dabar tokį e, pamastymą paskaitysiu. E, E, pagal gintarą, e, kuris sėdėdamas e, Delfose, Graikijai, apmastė Lietuvą, Lietuvos praeitį, vienas toks iš žinomesnių irgi Lietuvoje veikėjų, šiai dienai prie Lietuvos kultūros prisidandančių ir tiesiog aš maždaug mintis, kurios kilo jam skaitant tautinę giesmę Delfose, Delfo orakulas. E, čia ne Delfi portalas, bet Delfo orakulas, kuriame e, buvo moteris žinias ir praneždavo vyrams ir visiems ir moterims žinias apie ateitį, apie praeitį, ką keis, ką daryti. Taigi jisai užrašė, kokią žinią bandė suprasti, kuri ateina iš Vinsos Kudirkos tautiškos gesmės kuri iš tikrųjų yra sukurtas kaip apreiškimas. Yra nurodyti keliai, kaip atgaivinti tautos savosti ir savimonę, prikelti iš snaudulio. Tai vat šiandien kartu su visais toliau seksime šitais pėtsakais ir pažiūrėsime tai, kas yra šiai dienai mūsų valstybės himnas, kas yra mūsų visų bendra sutartinė, sakykim, ir yra ne mechanika, o yra iš širdies einanti. Taigi, pirmi žodžiai – Iš praeitės tavo sūnus te stiprybę semia. Tai yra pirmasis priesakas. Mūsų maitina, mūsų šaknis, mūsų praeitis. Daugelis tai užmiršta. Tačiau žinojimas gali būti atvertas jau kitų lygmenių. Tauta yra lygmedis. Jis negali aukti be šaknus. Tai yra iš praeitės tavo sūnus te stiprybę semia. Sekantį eilutę, tegu tavo vaikai eina vien takais dorybiais. Antrasis priesakas yra sarmata, dora. Tai yra švara visais lygmenimis – mintise, jausmuose, žodžiuose, poelgiuose. Švara sudaro galimybę semtis iš praeities šaltinio. Jei indas užterštas, visą ką pasisemsime, taip pat taps užteršta nešvaru. Indas tai yra žmogus. Visuomet turi būti švarus visais ir visose lygmenimis tuomet nusileidžia tos, sakykime, dieviškosios dovanos supratimas. Tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tai yra trečiasis priesaikas. Tarnavimas tarnystė bendruomeniai, tautai. Tos tarnystės atlikimas. Dirbti, triūsti, nesiekiant savo darbo vaisių, tik tai savo. Matyti visumą. Laike, ateityje, praeityje ir dabarties jungtyje dirbti su visais žmonėmis. Tokie yra trys priesakai ir tautos bei kiekvieno iš mūsų valioje, be abejo reikalingas laisvas apsisprendimas yra jų laikytis. Turime padaryti savo darbo dalį, kad dalyvautumėme dieviškojoje kūryboje, kur yra valstybė. Toliau sekanti dalis, sakykime, yra antroja prieiškimo dalis. Tai yra visatos, visato dieviškumo supratimo aprašymas tautai tai sakykime, seka žodžiai, tegu saulė Lietuvos tamsumus pašalina. Saulė Lietuvos tai saulės kaip gyvybės davėjo suvokimas, deivė ir dievas, motina ir tėvas, kuris senovės Graikijai buvo garminos kaip apaliūnos, senovės Egipte kaip ra, mūsų senieji protėviai sauleliai motinėlėje matė aukščiausiai gyvybės moters motinos pradą. Kai žmonės tap švarus, gyvatos dovana gali apvalyti ir visą tautą. Jos likimą, pašalinti tamsumą ir nešvarumą iš mūsų tautos bendruomenės, visuomenės, visų omens sąmonės. Sekanti žodžiai ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydė. Kai tamsumas yra pašalintas, suvokiama šviesa ir tiesa. Veiksme, judėjime, tik ėjime, tikėjimas yra veiksmas, tik ėjimas – Šis dvasinis pamatas yra neatskiriamojo vienovėje. Tiesa apreiškiama tautai kaip šviesa. Apie dieviškąją gyvybę šviesą kalba visos pasaulio žiūros. Visi mokymai, tradicijos, visos kryptis. Tiesa yra tai, kas nekinta. Tai, kas neša gyvatą, tai, kas neša gyvybę. Tai paties deivės ir dievo mintis. Iš jos išeina balta šviesa, kuri nusileidžia septynios vaivorykštės spalvomis ir visame tame gimsta pasaulis. Tai yra erdvė po saulė. Suvok čia vienovę savo bendruomeninę sąmonę, savo tautos vietą bei uždavinčią šiame pasaulyje, suvokti esmę už visų pavydalų ir jų turinių, yra tiesa. Ji yra viena visiems ir nekintama. Gyvenimo ir gyvybės tiesė. Šią tiesą suvokus tauta tampa Dievo, Deivės tauta. Sekantis priesakas – tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdise. Kai suvokiam tiesą, gimsta tikroji meilė. Šitoks yra kelias. Meilė dažnai yra ne tai, ką įsivaizduojam. Meilė yra tikroji, sakykime, kuri visą apima ir jokių sąlygų nekelia. Į ją veda dažniausiai ilgas kelias. Ir tuo keliu, <laughs> beje, kilti, neristis žemyn, bet kilti, mes nešame meilę žinę. Ji ir yra tiesa, ir meilė yra viena. Vieno pinigo dvi pusės. Ir ši meilė pagal kudirką liepsnoja širdyje. Tai ypatinga vieta. Ta žino visi, kurie yra mylimi ir myli širdimi. Tam, kad meilė užsilepsnotų, turi būti nueitas gan ilgas kelias į platesnį suvokimą. Ir tada seka sekančios eilutės. Vardant tos Lietuvos vienybė te žydė. Vienybė te žydė. Vardant tos Lietuvos. Tokia tauta gyvenanti darnoje yra vieninga, ne išorė. Išorė mes nesusijungsim, o vidumi, per pasaulėjautą, per meilę, per tiesą, tai yra tiltas į ateitį. Mūsų XIX amžiaus didžiavirių tautos būdintojų paliktas kaip testamentas ainiams, tai yra mums šiandien. Klausykite, klausykimės ir išgirskime. Mūsų senieji tikėjimai kalbėjo apie šią vienovę, tačiau žmonės išsisklaidė ir išsklaidė visumą į atskirus gabalėlius, fragmentus. Kiekvienas pasičiupo savai, ėmė neikti kito atrastai. Šie gabaliukai visi kartu sudaro tobulo gyvenimo kilimą. Ne kiekvienas dažniausiai gali jį pamatyti. Tam reikia pakilti aukštai į šviesą ir tiesą. Ir tas kelias visą laiką į tą šventyklą, į tą šviesą prasideda iš širdies. Ir kai pažvelgi žemyn, tuomet viskas paaiškėja, klausimų nebelieka, tai patirtis, kurią patiriam per darbą. Klausimai dažniausiai tai yra tik mūsų drumsto proto judesiai. Jeigu tapsim tyri, lik Dievo ašara, tai ir išmoksime mylėti. Gimdome ir mylim savo vaikus, išmokime taip pat mylėti ir savo žemę, joje gyvenančių žmonės, kokie jie bebūtų. Taigi pagalvokit, kaip mes, kaip jūs, kaip aš mylime savo vaikus. Išplėskim šį suvokimą ir jis apims visą mūsų žemę. Ir tebūnie taip. Čia yra Vinso Kudirkos e, tautinė gesmė, iš tikrųjų, kurią mes gėdam ir kuri, mano supratimu, ir e, šiuo atveju Gintaro, kuris išnagrinėjo šiek tiek jį kaip apreiškimą tautai, yra esminis dalykas, nes ne šiaip savo mes įgėdame, o gėdam tam, kad matytumėm tą, toje šviesoje tą kelią. Taigi, e, kaip Kudirka e, varpo, pirmojo varpo, 1889 e, metais jau jo išleisto e, laikraščio e, parašė išmokinti lietuvius lietuviškai galvoti, pratinti, kaip pridera lietuviams elgti, išaiškinti kelius, kuriais eidami galėtumėm pasakyti lietuviais esame, nukrėsti nuo lietuvių nesuprantamą lipnumą prie svetimų tautų, toks buvo, sakykime, tų žmonių tikslas. Ir tas tikslas, kaip ir praeitą kartą aš minėjau, buvo vainikuotas 1917 pabaigoje, 1918 pradžioje atkurtos valstybės gyvavime. Ir be abejo, ko pasiekoj buvo gerbuvis, kuri 39 e, metais prilygino e, Danijai. Tai, bet tai buvo Įžanga, įžanga e, Kudirkos, e, Basanavičiaus, e, Vileišių, dar daugelio garsių žmonių buvo tik tai e, pasiekmė labai žiaurių ir skaudžių įvykių. E, tos įvykius mes vadiname 1863 metų, 1831, 1795 metų sukilimais. Iš tikrųjų, tai žodis sukilimas yra visiškai neteisingas nei politiškai, nei istoriškai. Ta žodį reikia kiek įmanoma greičiau keisti į laisvės kovos, todėl kad 1795 metais e, įvyko valstybės atstatymas, ką tiesiai šviesiai įvardė įvardino Tadas Koščiuška. E, lygiai tą patį įvardina ir 1830-31 metais e, valstybės atstatę asmenis, lygiai tą patį įvardina ir 1863 metų įvykių dalyviai, nes buvo paskelbtas valstybės atstatymas. Tu negali valstybės atstatymo pavadinti sukilimu. Jį gali, pavyzdžiui, 1990 metų, sakykime, tada ir kovo 11 <laughs> veiksmas yra sukilimas. Ne, sukilimo nebuvo, buvo valstybės atstatymas. Ir tai buvo tik tai tiek, kad jie visi baigėsi labai tragiškai, labai skausmingai. E, tas valstybės, bendros valstybės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos. Aš šiek tiek trupučiuką daugiau apie tai papasakosiu. E, tai bandymai baigėsi tų žmonių, kurie valstybė atkūrė sušaudimais, tremtimis, e, represijomis prieš jos, persekiojimais. Ir, e, žodžiu, įvykiai pagimdė tai, kad e, E, žmonės pradėjo mąstyti, ką ir kaip mes galime atkurti, tada kokios pastangos reikia dėti. Ir suvokiam, kad nebeužtenka mums tų kūniškų pajėgų, nebeužtenka armijos ir karių, kad mes galėtumėm atkurti nepriklausomą valstybę, nes tu nepriklausomai valstybei pats mokesčius tvarkaisi, pats tvarkaisi savo ūkį, o nenurodinėja kažkas iš kažkokio centro. Tai e, buvo pabandyta ir suvokta ypač iš... E, Zauerveinas toksai dalyvavo sorb, iš Sorbijos, tai yra Vokietijos, e, kuris pasakė, kad lietuviams yra vienintelis iš esmės kelias ir visai tai rytų Europai, centriniai Europai, tai yra intelektualinis proto, švietimo kelias. Ir šitą mintį pasigavo Basanavičius, pasigavo netgi ir Lenkijoje, kaip aš minėjau, Pilsudskis, Dubovskiai, visi kiti, kurie kūrė tas valstybės, tas pats įvyko su Donu, Nedono Respublika buvo atkurta ir daug, daug, daug, daug valstybių, tai jie paėmė kaip kultūrinį, kaip kažkokį tai pagrindą, kuris buvo įteisintas didžioji daly 18 metais, 17-19 e, ir čia jau mes tą laidą praėjome. Taigi, e, protas. Ir tas proto pažadinimas labai įdomu, kad įvyko daugiausiai iš šono. Pavyzdžiui, e, toksai mokslininkas Liobel, e, apsilankęs Lietuvoje, pasakė, kad mokslininkai pajuto tartum esą proariškoj gimtiniai, kai jie netikėtai susitiko su lietuviais, kuriais kurios skambi kalba, dainos, pažiūros, kurios būdos ir veikla buvo tokie, kaip ir arijų proteviniai. Aš čia cituoju viską. E, kadangi jie lietuviai buvo labai konservatyvus, kaip jokia kita tauta, tai jie išlaikė pirmykštį indogermanų palikimą. Žodis indoeuropiečiai atsirado tik 1947 iki 1947 nebuvo jokių indoeuropiečių istorijai. Čia yra tik nesena savoka, tai yra <laughs> o, buvo to laiko tarpiu kita savoka arijai arba indogermanai. E, pavyzdžiui, kitas profesorius Kojelavič tvirtino, tai vienintelė lietuvių tauta, kuri daugiausiai išlaikė prieš istorinių arijų e, tautų liekanas. Skotas. Profesorius vėl kalbėjo, lietuviai yra paslaptinga Europos tauta, kuri išlaikė pirminį arijų kamieno palikimą. Vidūno žodžiai. E, ir nuostabu, kad lietuvių tauta galėjo išlikti beveik tokia, kokia jį buvo senoviai. To, kaip tik įrodo, kad lietuvių tauta yra išrinktoji tauta. Taylor profesorius. Lietuviai turi geriausią teisę atstovauti pirminę arijų rasę. Aš tiesiog imu citatas, kurios buvo to laikmečio spaudoj. Tarp 1800 grubiai 70, nes e, 1864 metais e, pralaimėjus vadinamajam sukilimui, aš vadinu laisvės kovas ir manyčiau, kad Lietuvos valstybė tai turėtų įvardinti kaip laisvės kovas taip pat. Taip e, nepavykus atstatyti valstybę, e, mes E, buvo mūsų kalba uždrausta. E, Muravjovas uždraudė kalbą ir tas e, draudimas buvo nuimtas tik tai 1904 metų berods gegužės mėnesį. Tai, žodžiu, iš, buvo 40 metų draudžiama viešuose vietose, ypač prie valstybinių įstaigų, kalbėti lietuviškai. Ta mes be abejo beveik visi pamiršę, bet labai daug profesorių kalbininkų Europoje, pasaulyje susirūpino, kad mūsų kalba išnyks. Ir todėl jie pradėjo aprašinėti, kas čia išliko. Ir kadangi, kaip aš minėjau, žodis indoeuropiečiai yra visiškai nauja savoka indoeuropiečių, niekada pasaulio istorijoje nebuvo iki 1947 metų, tik tai mokslininkų rate nuo 19 amžiaus vidurio. Bet e, kadangi žodį arijus naudoja kiti žodžiai, indogermanai vadinamieji, tai jį pakeitė. Bet aš kalbu apie tą laikmetį, todėl aš viltosiu tas savokas. E, Milošas labai gražiai yra e, Liubič Milošas. Pasakė, senoji Lietuva yra motina arijų rasės. Profesorius Manfortas nuo seniausių laikų lietuvių tauta buvo garsi savo dainomis ir šokiais, sulik atsitikimo palidimais trimito, ragelio, švilpukų ir kanklių. Trimita specialiai tarnavo karo laike, kanklėmis buvo palydimos dainos. Tai yra viskas visiems rodo, kad čia yra iš esmės seniausia tauta, seniausia valstybė ir kad tai yra kultūrinės paveldas visos Europos, viso pasaulio, mūsų tauta. Buvo įvardintas tame laikmetį kaip pasaulio kultūros paveldas. E, to mes dabar nevertinam, vertinam daugiau angliškus, visokius latiniškus žodžius, operas visokias itališkas, kai mūsų dainos, mūsų žodžiai, sakykime, profesūros pačios garsiausių asmenų įrodyta buvo priešingai. Ir E, tai vat jie paragino, pastumėjo mus permastyti, kad galbūt valstybę pradėkim kurti ne nuo e, staigaus paskelbimo, e, kaip 1863 metais Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos valstybės atkūrimo, prie kurio netrukus prieisim, bet e, pradėti nuo e, protinio darbo, nuo E, minčių, nuo savo šaknų atstatymo. Ir be abejo labai stipriai e, gavo į kailį visą e, jodą skvernių kaip e, frakciją, <laughs> ar kaip čia ją pavadinti. Tai yra krikščioniškoji bažnyčia, nuo, tiek nuo Kudirkos, tiek nuo Basanavičiaus, tai jie iki pačiol nelabai gali net ir atleisti, nes jie ragino grįžti prie savo šaknų, kurios yra vertingesnės negu tas įskepas atneštas Arabijos piemenų, tai aš apie krikščionybę šiek tiek taip bet e, tam mes skirsim laidą 2009 metais, kaip mes susidūrėm su to. Tai čia Na, kita pradžio, dalis. Taip. taip. Gal, Aivarai, jeigu nieko prieš padarom pirmąją, galbūt ir šiandien paskutinę pertraukėlę, taupydami laiką. Gerai. Reklama ir muzika ir mes netrukus vėl grįšime eterį. Priminsiu, kad čia laida Žiauri tikrovė. Radijas, Žiauri tikrovė. Grįžtame toliau į eterį. 14 val. 37 min. Lietuvoje. E, kaip ir įprasta, penktadienis nuo 14 val. pulso eterį laida Žiūri tikrovė ir istorikas Aivaras Lilyka. Tęsame Aivarą toliau pokalbį. Taigi dabar grįžkim prie 1863 metų pabaigos, prie 1964 e, metų valstybės atkūrimo pabaigos ir e, nes einam atbulin mes taip, šiek tiek kaip vežlys ir e, savotiškai mūsų valstybė taip irgi vaikštam, gal pradėsim kažkada tai kitaip vaikščioti. E, ir tiesoje, ir šviesoje. Tai žodžiu, pradėsiu Zigmanto Serekausko, Giuseppės Garibalčio draugo <laughs> žodžiais. Kai jisai buvo paimtas į nelaisvę po vienų kautinių, rusų karininkas rodo jam visų kautiniai kritusių karių kūnus, sušuko, pažiūrėkit, kiek čia nelaimingų guli. O grandinėmis tuo metu sukaustytas Rekauskas atkirta. Tai nėra nelaimingieji, o Lietuvos siekla, kuri ateityje pražydės skaiščiais laisvės žiedais – Ir tie žiedai buvo Kudirka, e, Basanavičius, Vileišiai, Vidūnas. Aš juos vadinu Lietuvos pranašais. E, tai yra mūsų šventieji ir mes turėtumėm jos taip irgi vardinti, įskaitant Zigmantą Sirekauską, kuris buvo valstybės e, kurį laiką, sakykime, diktatorius ir generolas. Nes kai atkūrė Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos valstybę, E, skamba labai keistai, nes mes apie tą laiką žinom kaip sukilimas, bet kaip aš sakiau, sukilti gali tik prieš teisėtą valdžią, bet kadangi buvo ne kalbama apie teisėtą valdžią, bet buvo kalbama, kad ta valdžia yra neteisėta ir atkuriama teisėta Lietuvos, Lenk... Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė. Ir vėliava labai įdomi buvo, tai buvo 1863 metais sausio 22 Varšuvoje pradėjo E, pamatus atstatymo valstybės, paskelbdami e, tą skelbimą tokį, aktą, kitaip tariant, e, lotiniai, vokiškai, lotiniškai, prancūziškai, <laughs> tai e, iš tikrųjų skelbimą, e, kad valstybė yra atstatoma, e, sukuriama centrinė tautų vyriausybė, kuriai vadovavo Merislavskis, Langevičius, e, Ir galiausiai paskutinis buvo Traugutas diktatorius, nes e, turėjo būti vėliau ar anksčiau patvirtintas arba karalius, arba išrinktas kažkas kitkas vietoj karaliaus. Tai atkurtosios valstybės 1863 metais sausio 22 dieną vėliava buvo balta, raudona ir mėlyna. Ir ta balta, raudona, mėlyna simbolizavo ženklino tas tautas, kurios atkūrė vyriausybę, valstybę. E, balta ženklino Lenkiją, e, raudona ženklino Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir mėlyna su Mykolo Arkangelu ženklino Rusiją. Rusija su sostinė Kijevu. Skamba paradoksaliai, keistai ir iš esmės čia reikėtų labai daug kalbėti, bet mes praeisime, kadangi mums reikia tūkstantmečius praeitą, aš tiesiog paminėjau, jeigu bus atskirų pageidavimų, galbūt kada nors ruošim atskirai su smulkiom e, smulkės tas laidas, kur aptarinėsim. Tiesiog faktas. Yra valstybės vėliava, balta, raudona, mėlyna e, ir tai buvo atkurtosios Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos vėliava. E, Rusijos su sostinė Kijeve. E, tai skamba paradoksaliai, šitos valstybės atstatymo darbus iš karto buvo jau prieš tai įsijungę, jūs nustepsit, Karlas Marksas, Garibaldis, e, buvo įsijungęs Bakuninas, Tai yra visi komunizmo, socializmo, anarchizmo ideologai. Buvo iš šitos valstybės atkūrimą, nes buvo pabandyta iš tikrųjų atkirti atkurti pirmą socialistinę valstybę, komunistinę valstybę pasaulyje. Ir Garibaldis turėjo išsilaipinti prie Odesos ir sumūšė įseit link Krokuvos. E, Piemonte Garibaldis įkūrė aukštąją karininkų mokyklą e, Italijai. E, tai yra, buvo mūsų karininkai ruošiami Italijai. Ir e, mūsų pusėje kovojo dar įdomiau apie 7000 Italijos ir Prancūzijos savanorių. Be lietuvių, be rusų, be lenkų, ši čia kovojo 7000 Italijos ir Prancūzijos savanorių mūsų pusėje. E, prancūzai net užėmė Vladivostoką palaikydami mus <laughs> ir Rusijos laivynas gavo iš Vladivostoko bėgti Jungtinės Amerikos valstijas, e, nes aktyviai palaikė prancūzai mus. Ir e, dabar tiesiog pasiekmė buvo, Be abejo, kai pamatė, dar čia yra kita simbolinė prasme, ženklas kitas tos vėliavos, baltą ženklino diduomenę, atsiprašau, ne diduomenę, dvasininkiją baltoji ženklino, raudonos spalva ženklino uh, E, valstiečius ir proletariatą visą, o mėlyną ženklino diduomenę, mėlyną į kraują. E, ir prancūzijos, įskaitant revoliucijos metu, buvo ta pati vėliava, tai čia bus turbūt dar už kelių laidų apie tai pakalbėsim plačiau, bet tai sąšaukos su tiesioginė, sakykime, pirmąją valstybę, kurią kūrė baltieji ir raudonieji. Baltųjų frakcija, raudonųjų frakcija. Baltųjų buvo diduomenės, e, o raudonųjų buvo paprastų žmonių. E, nes e, tuo metu cariniai Rusijoje visi buvo padaryti baudžiauninkais, tai yra turėjo dirbti nemokamai kažkiek tai dienų laž, e, ponams ir kažkiek tai dienų galėjo tik tai savo skirti. Žodžiu, buvo pakankamai tragiška situacija ir būtent buvo pažadėta šitos valstybės atkūrimo metu, kad visi žmonės, kurie kovos už valstybės atkūrimą, e, bus panaikinti tie stambus dvarai, dvarininkai patys iš savo fondo atido žemės, E, valstiečiams ir bus panaikinamas lažas. To, to pasiekoj, kai pamatė tos skelbimus, caras jau iš, iš, Rusijos caras sekė iš paskos ir kovo pirmąją, e, po sausio 22, sakykime, porai mėnesių praėjus, paskelbė lažo panaikinimą. Lažo ir stengiasi tos valstiečius, nes ta raudona spalva buvo, sakykime, labai gausi ir pati lemiamoji, sakykime. O ta baltoji buvo neženkli, bet jinai buvo pakankamai įtakinga tarptautiniam lygyje. Ir buvo iškilęs valstybėje su ko tapatintis mums, su katalikybė ar su komunizmu ir anarchizmu. <laughs> Skamba labai įdomiai, nes aš pastebėjau, kad pas mus, kai vardino sukilimais, niekas ir nebesidomi, kas ten iš tikrųjų vyko. O aš, kaip minėjau, net Garibaldis turėjo su savo kariuomenė išsilaipinti, ir, bet neskaitant tos 7000 Italijos, Prancūzijos savanorių Lietuvoje. Lietuvos Lenkijos valstybės žemėse buvo atskiri prancūzų mirtininkų e, būrėjai sudaryti, grinai prancūzų mirtininkų būrėjai, kurie e, caro E, tos, žodžiu, kazokus ir visą šaudą iki kol patys nebūdavo sunaikinami. Bet čia prancūzai. Ir e, Lenkai tai atsimena, mes šito jau visiškai nebeatsimenam, nes tai yra mūsų valstybės dalis. Lietuvos didžioji kunigaikštystė yra mūsų valstybė, o ne kažkoks tai neaiškus junginys. E, Tai, e, žodžiu, e, to pasiekoj, to karo Rusija gavo parduoti Aliaską, E, už 7 milijonus dolerių, nes buvo visiškai išsekinta. Ir kadangi Prūsija, e, kuri liktai iš pradžių su Prancūzija buvo susitarusi ir Italija, paremti mūsų tas laisvės kovas, jinai buvo suinteresuota atstatyti, bet kai pamatė, kad raudonieji ima viršų šitoj valstybei, tai išsigando, kad gali komunistinė revoliucija įvykti visame kame, todėl prūsai užblokavo sienas, konfiskavo iš Anglijos, iš Amerikos ir iš Australijos siunčia, ir Šveicarijos siunčiamus ginklus ir e, uždarė sienas ir sustabdė tą savanorių srautą. Taip pat ir Austro-Austrai. E, žodžiu, e, kai nuvyko tas tiekimas, šitos pakank ginkluotės, sakykime, e, ir tuo pačiu kareivių, savanorių, beliko tik tai panašus pažadai, kaip 1945-1953 metais. Broliai lietuviai, laikykitės, mes jums ateisim į pagalbą. Aiškus, e, visi atsimenė, kad juos išaudė, bet į pagalbą niekas netėjo. Tai va tas, bet buvo baime, kad raudonieji Baltieji tie išsigando vadinamoji dvarininkyje, kad e, čia iš tikrųjų gali atsirasti pirmoji komunistinė, socialistinė, anarchistinė valstybė pasaulio istorijai žmonijos. Nes Marks aktyviai rėmė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės e, fin, e, bankininkai, kaip žinia, didžioji dalis bankininkų tuo metu buvo, sakykime, su Rothschildai surišta, su kitais, e, sakykime, su tam tikra tautybė. E, kam niekas nėra paslaptis ir tuo metu, sakykime, miestelių gyventojų didžioji dauguma 70 buvo e, žydų bendruomenės. Ir e, jos būtent buvo suinteresuotos turėti irgi tą laisvą valstybę ir be abejo jie aktyviai labai dalyvavo šitame valstybės atstatyme taip pat. Ir žydų bendruomenė, įskaitant Lietuvos didžiosios bankininkus, kurie finansavo Markso kapitalą. <laughs> Čia E, žodžiu, bet tragiškai, kaip aš minėjau, baigėsi. E, Rusija su Amerika labai stipriai suartėja. Europoje įsimaišė šiek tiek pati irgi Jungtinės Amerikos valstijos, tai yra konkrečiai Rusijos gyvenimą, pasimdama Leską ir toliau pakankamai, sakykime, vesdavo, ta, vesdavo tą valiutą, kurie Rusija iki pačiol yra ta pati valiuta, Amerikos doleris. Jo, tai čia yra priežastis, kodėl Rusija yra JAV doleris, e, taip sakant, valiuta konvertuojama, tai yra Aliaskos pardavimas ir iš esmės tų dviejų valstybių savotiškas simbolinis susijungimas. E, visa e, viskas buvo labai da, e, žiauriai numalšinta, Muravjovas vadinamas Koriku, uždraudė raštą, e, pakorė pakankamai daug žmonių, nubaudė mirties e, bausme ir baigėsi. Baigėsi to, kad tai buvo po to istoriografijai laisvės kovos įvardintas sukilimai ir mes dabar kaip papūgos kartojame, kad tai sukilimas, sukilimas ir nesidomim, kas ten iš tikrųjų vyko. Bet kitas man įdomus faktas yra, kad jeigu pridėsime vienos kartos gyvavimo laikotarpis yra apie 30 metų. Tai, pavyzdžiui, prie 1863 metų pridėjome, mes gausim 1800-1900, kaip tik kai vyko tas dvasinis atgimimas Lietuvoje. Tai yra viena karta kuri suprato, kad jėga ginklu mes nebetstatysim ir pradėjo nuo proto, nuo žinių visuomenės kūrimo. E, jeigu atimsime nuo 1863 metų 30 metų, mes gausim 1831-30 metus. Tai irgi dar viena karta, kuri iš esmės bandė tą patį padaryti, ką padarė 1863 metų e, Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos veikėjai, atkurdami vieną valstybę. Jie irgi pabangė 1830-31 metais, bet tai buvo tik tai dėl to, kad e, e, Rusija, tuo metu bandydama numalšinti revoliuciją Prancūzijoje, pabandė Lietuvos e, Lenkijos korpusą pasiūsti į Prancūziją malšinti vadinamo irgi prancūzų sukilimo, tai yra laisvės kovų, ir jie atsisakė ir jie atkūrė Rusijos caro detronizaciją padarė ir atkūrė Lietuvos Lenkijos valstybę, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, Lenkijos karalystę. Tai faktas yra tas, kad tik tai Lietuvos didysis kunigaikštis automatiškai tapdavo ir Lenkijos valdovu, nepriešingai. E, tai, žodžiu, e, kurį laiką būdavo paskelbiami diktatoriai, bet visą laiką būdavo tragiškai baigiamasis, nes nieks nebuvo suinteresuotas iš vienos pusės, kad ta valstybė atsikurtų, o iš kitos pusės nieks nebuvo suinteresuotas, kad ir Rusija būtų pakankamai ir Prūsija stabili nes esant konflikto žydiniui čia, šitos valstybės, tiek Vokietija, tiek e, Rusija niekada nebus stabilios. Aš čia kalbu apie to meto geopolitiką, kuri, aš manau, šiai dienai labai vėl susišaukia. E, aš e, dar e, paminėsiu e, vieno leidinio ištrauką apie tas laisvės kovas e, kur buvo tiesiog įvardinama ta baime tų dvarponių vadinamųjų, kur šiandien vėl jie su pasididžiavimu sako, kad jie priklauso tam dvarininkų lomai, kuriuos aš iš esmės įvardinu kaip Lietuvos didžiosios kunigikštystės tiek idėjos, tiek valstybės išdavikais. Nes būtent jų dėka tos valstybės ir žlugo. Tai vat ką jie rašė, ta vadinamieji bajorų sąjunga, <laughs> sakykime, kuri šiai dienai bando atsigauti, bent jau žinosit, kas yra kalti už Lietuvos didžiosios kunigikštystės sunaikinimą, galėsit su jais kiekvienas meniškai tetą tetą akis į akį su pasikalbėti. Taigi aš perskaitau jų mintis. E, atstatyti galima, taigi, reikia atstatyti. O kad tai pavyktų, reikia, kad bajorai eitų iš vien su liaudim, kuri yra gausi, tačiau tyli neveikli. Kaipgi liaudį trauktus pažadinus? Bajorai vis viruoja, dvėjoja ir, baudžiavo, ir baudžiavos gaila, ir bijo pavojaus, visur mato komunizmą, palieka viską spręsti diplomatams, tai yra politikams, patys nusišalinę jau reikia ruoštis e, kovoms, o jam reikia turėti pasiruošusių žmonių e, kovai. Jeigu jų būtų buvę, tai rusų jungo nebūtų buvę e, iš viso Lietuvoje ir Lenkijoje. Reikia mokytis karo meno. Juk Lietuvoje ir Lenkijoje, kaip parodė Dembinskio žygis 1831 metais, kuris traukia nuo Šiaulių iki Varšuvos, galima nuo rusų gintis, galima muštis jų dalis atskirai. Pradžioje užtektų 30 tūkstančių žmonių. Žmonių rastusi, bet kaip pasiekti valščius, e, kurie tebekenčia po bajorų padų ir neša baudžiavos jungą. Ir e, e kai pamatė, kaip tie visi dvarponiai bijo, tai va tiesiog visi nuėjote, kad iš Lietuvos ponų nieko gero nesulauks. Naudos e, iš, buvo įvardinta, kad naudos iš lietuviškos aristokratijos kaip iš ožio pieno. <laughs> naudos iš lietuviškos aristokratijos kaip iš ožio pieno. Tai va čia dienai bajorų sąjungos, visos kitos, tiesiog tai yra tie ožiai, iš kurių tik pieną gali pamelšti. Ir dabar jie iš ties didžiuojasi, vėl bando didžiuotis, o iš tikrųjų jų dėka, e, protėvių be abejo, dėka žlugo LDK ir e, čia, e, taip sakant, labai akivaizdu, kas ir kaip. Bet tame kontekste iš tikrųjų e, labai yra e, vokiečių e, Kaiserio mintis apie valstybės kontrolę, išsakyta mintis, stebint, stebint tuo metu, sakykime, pokyčius Junktinės Amerikos valstijoje, e, Bromo Lincolno nušovimą. Tai labai įdomiai jis apibendrino tai, kad iš esmės kam skolinga vyriausybė, tam skolingi visi gyventojai. Komunizmas yra, ir socializmas yra kaip valstybinis monopolis, kuomet visi tampa skolingais valstybę, valstybei, o valstybė tampa skolinga bankams. Tai čia yra e, Vokietijos, sakykime, premjero mintis apie tą situaciją. Tai jeigu mes žiūrėsim į tos karus 1863-1831 tiek tos valstybės, visos, kurios dalyvavo šitame, buvo nualintos, išsekintos, įskaitant Krymo karo. Ir e, dar kartą pakartosiu to Kaiserio Vilhelmo, ten sakykime, e, E, mintį, kam skolinga vyriausybė, tam skolingi visi gyventojai. <laughs> Komunizmas, socializmas yra kaip valstybinis monopolis, kuomet visi tampa skolingais valstybei, o valstybė tampa skolingais bankams. Tai jeigu taip mes plačiau pasižiūrėsime, nieks nebuvo suinteresuotas valstybės iš esmės atkūrimu, buvo suinteresuotas tam, kad valstybė taptų skolinga bankui, o gyventojai valstybės taptų skolingi vyriausybei. Ir taip yra surišta su mokesčiais. Ir e, Kita dalis, kadangi jau mes artėjom prie pabaigos e, laidos, aš paskaitysiu Simono Daukanto, e, kuris irgi pradėjo nuo to, kad reikia atrasti savo šaknis, nes jeigu tu šaknų neturi, tai tu esi rastas, sakykime, čia jau mano mintis, kad jeigu tu neturi, medis neturi šaknų, jis yra tiesiog rastas kito statinėje. Tai e, jeigu mes nepamatysim savo šaknų, mes visą laiką būsim rastas kitos statinyje. Tai Simonas Daugantas labai gražiai pasakė, kai jo paklausė, kodėl tu nedalyvauji tos valstybės atkūrimo kovose 1864, čia berots pas Miskevičių, labai gražus pastebėjimas. E, yra, tai jisai pasakė, kad aš pats esu sukilimas <laughs> e, visame kame. Ir dabar aš Simono Daukanto žodžius perskaitysiu kaip jisai matė tą valstybės atstatymą, kaip jisai tas gairias matė. Jisai tai įdėjo į e, žodžius, kurių, kurios e, turėjo pasakyti e, Vytautas e, ir arba jo gaila, kai buvo daroma Krievos unija. Turėjo atsistoti, arba Vytautas, arba jo gaila turėjo to žodžius pastatyti, šitą, pasakyti e, Krievos unijos metu. Tai yra dauganto žodžiai, bet tai, kadangi jis to laikotarpiu gyveno, tai jisai pasakė tai, kas iš tikrųjų turėjo vykti to laikotarpiu. Taigi, norime bendrais, nevergais Lenkų būti. Neteisingai Krokuvos vyskupė gaidi Lenkų laimės, o Lietuvos prapulties ir to neįrodysi jokiais argumentais. Tiesa, prisiekė lietuviai žemaičiai iš vieno būti ir gintis kartu nuo priešų, betgi neprisiekė, jog nebebus daugiau lietuviais, o lenkais. Jo kalbėjęs rašys lenkiškai, nelietuviškai. Jog išsišadės lietuviai savo įstatymų, savo papročių, atvarkysis pagal lenkiškosius. Ne, ne, ne taip lietuviai neprisiekia. Nes išsižadėti savo kalbos, savo įstatymų, savo papročių, o į vietą priims svetimus, lygiai tas pats yra, kaip kad svetimam patapti vergu. Ne vieno rašto Lenkai neparodys, kuriame lietuviai būtų save vergais Lenkams užrašę. Tuo metu, kai lietuviai valdo Gudiją, tai yra Rusija, kai įveikia mečeivius, kalavijuočius, sutrupino galybę kryžeivių, sudraudė ir į savo vietą pastatė totorius ir savo galybę triuškina turkas, Kuris lietuvis gai šiandien save svetimųjų verginion užrašyti? Jie atėjo sunkioms ir kruvinoms dienoms, mokėjo lietuviai žemaičiai save apginti nuo visos Europos galybės. Galiausiai įveikia visus savo priešus, pažinę savo kantrybę ir tiritybę ir toliau žino, kaip valdyti, vadovauti ir gintis esame laisvi. Ir tokiais norim būti, ir valdymą, kokį norim, tokį pasirenkam. O jei kas išdrys mūsų kalbą, mūsų įstatymus ir papročius išplėsti ir mus vergai savo padaryti, tai tą mes pirmiau, kaip tikri skitų, sarmatų, palikuonis, savo kantrybę įveiksim ir suveržę jį patį grandinėmis, po kojomis paminsim, arba pelenuose tevinės užsiraušsime galim kartu su Lenkais gyventi ir kartu nuo priešų gintis ir valstybę kaip tinkami tvarkytis ir toliau kalbėti, rašyti mokytis kalbos savo protėvių. Nežinau, pasakysit jūs tevūnai Lietuvos, už ką mus Lenkai nori vergais paversti? Jei kas gyrės mylys tevinę savo norėdamas mus vergais paversti, mes už jį tūkstantį kartų stipriau mylime savo tevinę, nes tūkstantį kartų už ją ir jos laisvę savo kraują praliejome. Iš tikrųjų, gera laidos pabaiga. <laughs> Priminsiu, kad uh, nuo šiol, sekmadienis nuo 12 val. kartojama laida, kas šiandien galbūt ne nuo pradžių klausėtės, o laidą galite parsisiųsti ir iš interneto pulsas.lt skirelėje laidos. Dėkui Aivarai už šiandieną, susigirdėsime kitą Ačiū, penktadienį. Klausytis. Taip, taip, iki. Gero jums savaitgalio ir iki. Pulsas.